kao što su nas spriječili da klanjamo srednji namaz dok nije zašlo sunce. A u drugoj predaji kod imama muslima spriječili su nas da klanjamo srednji namaz i kindiju namaz. Potom je klanjao poslanik sallallahu alaihi wasallame i kindiju između akšama i jacije. Što se tiče Ali radijallahu ta'alanhu, o njegovim odlikama smo govorili u poglavlju Elmezija i imali svoj posebno predavanje u dva dijela o vrlinama i odlikama Ali radijallahu ta'ala anhu. Ovaj hadis je spomenut u poglavlju namaza, odnosno poglavlju namaskih vremena, zato što očito iz njega se mogu, znači, može nazvijeti veza sa namaskim vremenima. Jaumul hendek, bitka na hendeku, desila se pete ili četvrte hiljeske godine shodno razilaženju među islamskim učenjacima. I još se zove Jeumul Ahzab, bitka El Ahzaba, kad su se skupile te skupine protiv poslanika, sallallahu alaihi wasallame, pa su neki neprijatelji Allahovog vjerovjesnika i dini Islama izišli u Meku i posticali mušrike da se bore protiv poslanika, sallallahu alaihi wasallame, pa su se vratili nazad, pa prolazili pored Gatafana i pored Sulejma, pa su i njih posticali da se bore protiv poslanika, sallallahu alejhi ve selleme pa su se skupili, to je El Ahzab, to su te skupine koje su se spojile da se bore protiv tadašnjih muslimana. Pa kada su prišli Medini, dočekalo dočekalo ih je iznenađenje, a to je Hendek ili kanal koga su iskopali muslimani. Jer Medina je bila sa svih strana zaštićena brdovitim planinama koje nisu mogli preći sa svojim jahalicama. Ne mogu ni deveni ni ići po kamenju. Osim sjeverne do zapadne strane, ona je bila otkrivena. Pa su tu iskopali hendek. Poslanik sa osrme imao predloge svoje, pa ga je upitao Selman, Allahov poslaniće, je li to od Allaha objava ili je tvoj ičtihad? Pa je rekao, moj ištihad, ovo je rat i pokušaj da se zaštitimo. Pa je rekao, Salman, Allahu poslaniče, ja imam predlog, pa je predložio kopanje Hendeka. Kaže Ibn Hibban u svome dijelu Estiqat da je Salman al Farisi, za njega kažu muhaddisi, bez razilaženja da je živio 250 godina. Svi su složni da je živio 250 godina. A razilaze se od 250 do 350. To je razilaženje. Ali 250 svi se slažu da je živio toliko. Radi Allahu ta'ala anhu. Kaže imam Ibn Hibban u svom dijelu Esifat da je ovo prva bitka sa kojo, koju je vodio Selman sa poslanikom sallallahu alaihi sallame u društvu sa poslanikom sallallahu alaihi sallame. Pa su prišli, Kurejišije su prišle Medini i zatekla veliko iznenađenje sa deset hiljada svojih dobro naoružanih boraca. Pa je izišao poslanik sallallahu alaihi sallame iz Medine i ostavio u Medini kao namjesnika ibn Umi Mektuma, radijallahu ta'ala anhu arba. I to je bilo u mjesecu Ševalu, kazali smo četvrte ili pete izreske godine srno razilaženje među islamskim učenjacima. Izišao je poslanik, sallallahu sveme, sa tri hiljade muslimana. Es salatul gusta, srednji namaz. Islamski učenjaci, koji se spominju u Kur'anu, jeli kada uzvišeni Allah te barak dala kaže hafidu ala salavati was salatil gusta okumu lillahi qanitin. Spominje to u suri Al-Bekare, čuvajte dobro srednji namaz. Čuvajte namaze, ha, čuvajte namaze i čuvajte posebno srednji namaz. Koji je to srednji namaz? Ikindija. Vi ćete se složiti da je Ikindija. A islamski učenjaci imaju po ome pitanju ni manje ni više nego 17 mišljenja. 17 različitih mišljenja. Poslušat ćemo ih, pa ćemo vidjeti inša Allah šta je najjače mišljenje. Prvo mišljenje je da je to Ikindija. Na što jasno ukazuje šta citirani hadis. Sagalu, šagaluna ani solat ili usta solat ili asr. Spriječili su nas da klanjamo srednji namaz i kindiju namaz. Pa je došlo jasno pojašnjenje šta je to as salatu usta, da je to šta? I kindija namaz. To je prvo, znači više da je to i kindija namaz. I ovo je mišljenje imama Ahmeda i ispravno od Mezeba Ebu Hanife, znači sav hanetijski učenjaka, I spominje se od šafije. Ha, spominje se od šafije. I to je mezeb mnogih šafijskih pravnika. Drugo, da je to sabah. Je to sabah. I to je mišljenje mama šafije i kazao ga u svome dijelu lumu. Jasno je kazao da je to sabah. I to je mezeb bi mama malika i skupine učenjaka. Da je to sabah. Treće mišljenje, da je to podne, I to je jedan rivajet od Ebu Hanife. Ili jedna verzija je predao od Ebu Hanife da se radi o podne namazu. Četvrto, da je to akšam. Pijeto, da je jacija. Šesto, da je to jedan od pet propisanih namaza, ne zna se koji je. Sedmo, da je to jedan od pet dnevni namaza. U stvari, da je to, sedmo mišljenje, da je to pet dnevni namaza, kompletno pet dnevni namaza. Pa kad se kaže čuvajte srednji namaz, misli se šta? Na beš vakat. Je tako? Na pet namaza. Osmo mišljenje je da je to džuma. Deveto mišljenje je da je to džuma petkom, a da je drugim danima mimo džume šta? Podne. Deseto, da je to sabah i jacija. Jedanesto, da je to sabah i ikindija. Dvanesto, da je to namaz u džematu. Da svim namazima, vezano za sve namaze. Trinesto, da je to vitr. I to je više odobro imam esehavi. Četrnesto, da je to namaz za u strahu koji se klanja. Petnesto, da je to kurban bajram. Šestnesto, da je to ramazanski bajram. Vajdam namaz znači. Govorimo o vajdam namazima. I sedamnesto da je to duha namaz. Sedamnest puni mišljenje. Ima po ovome pitanje. No međutim vidimo da hadis ukazuje na što? Da je to ikindija. Da hadis ukazuje jasno da je to ikindija i da su druga mišljenja slabija. Da je to najjače mišljenje i obaveza je čovjeku da uzme to mišljenje i s toga kazali smo mišljenje mama Ahmeda i spomnije se o šafje i to je stavi male buhanife po ispravnoj verziji njegovih učenjaka i to je, ako Bog da, ispravno mišljenje. Kažu neki učenjaci da je ovo okašnjavanje sa namazom bilo prije spuštanja namaza u strahu. Tako je. Namaza u strahu. No, međutim, vidjet ćemo, doćemo do toga mišljenja. Potom je klanjao namaz između Akšama i Jacije, misli se između Akšamskog vremena i, i Jacijskog vremena. I ome je dokaz učenjacima, Maliku, i Jebu Hanifi i drugima koji kažu da se klanja prvo zaboravljeni namaz, pa onda onaj koji je došao. Jer je poslanik sa osvrame klanjao šta prvo? Ikindiju, pa potom Akšam. Kažu, tome je dokaz poredka, da je poredak obavezan. Da je poredak obavezan. Zato kaže neka olema, kada dođeš na akšam i ljudi klanjaju akšam u džematu, a ti nisi klanjao i kindije zato što si šta? Zaboravio. Ili eventualno prespavao. Bio si u džami, prespavao na primjer kindiju i čovjek nakon toga ustao i klanjaju akšam, šta će uraditi? Pristup će za njima da klanja pristup će da klanja akšam, a nije ti i kindiju. To je kod jednog dijela učenjaka. No, međutim, veliki dio učenjaka brani to. Ha, to ima razilaženje među lemom. Oni koji brane, kažu šta će uraditi? Ne, ući u džamiju, šta će? Klanjati se ljudima akšam sa nijetom na file. I nakon toga klanja i kindiju, pa kaže mora biti poredak, a ne možeš sjesti dok ljudi klanjaju da dosta zabrana i otvoriš ljudima velika vrata, pa kaže uklanjaš sunnete i potom klanjaš šta? I kindiju i potom klanjaš akšam. To je kod uleme koji kažu da se ne može spajati, ne mogu klanjati namazi koji su različitih oblika. Da ne možeš klanjati, na primjer, a, i kindiju za čovjeka koji klanja šta? Akšam. Ili da ne možeš klanjati ovaj namaz, znači kod koji postoji, postoji ta razilaženja. Dok kažu možeš klanjati šta? Podne za onim koji klanja i kindiju. Ovdje, kod onih koji kažu da ima razilaženje, klanja se ovako. Klanja se akšam kao na fila, nakon toga se klanja akšam e, i kindija kao farz i nakon toga akšam kao farz. Zbog čega? Zbog poredka. Da bude poredak znači upotpunjen i da bude taj pa uvjet ispunjen. Kaže kad Kadija Jab, iz ove predaje se može zaključiti da je poslanik za osvijem klanjao šta? I kindio u džematu. Je tako? Klanjao je nakon toga, obično je klanjao sa ashabima i sabah kada je poslanik sa osvijem izostavio, ne izostavio, nego kada je prespavao sa ashabima, pa i probudila žega, onda su ustali klanjali kako? U džematu posebno? U džematu. Pa ispravno da se to klanja u džematu, osim verzije od Leisa koji kaže da se neće klanjati, da se neće klanjati u džematu. Kaže neka ulema, hoće se klanjati u džematu po konsensusu uleme ako je u istom šta? Danu. A ako nije u istom danu, onda neće. Je li ovo bilo u istom danu ili ne bilo u istom danu? Ispravno mišljava da će se klanjati. Jer nakon zalaska sunca dolazi šta? Novi dan. Pa inšao tamo da ispravno da će čovjek sklanjati šta? Taj namaz u džematu kada se sjeti Allah ta'ala. Jedino se izuzima klanjanje dolazećeg ili postojećeg namaza, da će se sklanjati prije postojeći namaz od onoga koji se je izostavio u slučaju da nemamo dovoljno vremena, pa ako bi klanjali namaz koji smo izostavili, onda bi nas prošao šta? Postojeći namaz. Pa bismo onda oba dva klanjali šta? Mimo vremena, naklanjavanjem. Oba dva smo klanjali naklanjavanjem. Jer kad se namazi klanjaju, imamo klanjanje i to se zove eda. A imamo nešto što se zove naklanjavanje, to se zove kada. Imamo eda i kada. Eda je klanjanje namaza u njegovom vremenu, a kada je klanjanje mimo vremena. To je općenito. Ha, općenito, iako to ima pojašnjenje. Ljudi, kada čovjek klanja na putu, pa odgodi podne namaz do ikindijskog vremena, pa spoji u ikindijskom. Je li mu podne da klanjanje u vremenu ili je kaba na klanjavanje? Ako je na putu, onda mu je šta? E da. Jer to je njegovo šta? Vrijeme. To nije na klanjavanje, jer to je dozvoljeno šarijetski da šta? Da, da sastavi namaze. I tada će biti eda. Zato naši ljudi kad kažu šta kažu? Eda en musta. Eda en. Nisu rekli šta? kadaen, nego kažu edaen. Kadaen je kada? Kadaen je kada se naklanjava. Ali edaen je znači kada se klanja u vremenu. Kada se klanja u vremenu. Pa to je znači, ako bi mi sjetili se ili uspjeli da klanjamo, došli smo da klanjamo akšam, ostalo nam je još samo dvije minute od akšama. A nismo klanjali nikim dvije. Šta ćemo raditi? Klanjamo prvo? Akšam prvo klanjamo. Jer ko stigne klanjati jedan rekat, u njegovom vremenu, stigao je taj namaz klanjati u pravo vremenu. Jer u ovom slučaju, ako bismo klanjali kindiju, onda bismo akšam klanjali u jacijskom, pa imamo dva namaza mimo vremena. Zato onda preče klanjati akšam i onda se i kindija naklanja kada? Prije jacije. Kindija se naklanja prije jacije. U ovome hadisu je isto tako dokaz da je klanjanje namaza u vaktu obavezno. Jer je poslanik sa dovio protiv mušnika zbog toga što su i šta? Jer taj, toga dana nije bilo borbe. Bilo borbe, nije bilo borbe. Nije bilo borbe ove fizičke. Jer je Allah onu svojim vojskama rastirao mušike. No međutim, jesu okasnili, znači nisu muslimani uspjeli toga dana šta? Da klanjaju šta? I dio namaz. U ome hadisu je dokaz isto tako da treba šta? Da treba a, namaz smatrati kao najvrednije dijelo I do najvrednijih dijela nakon šehadata nema vrijednijeg dijela koga čovjek može raditi šta od, od namaza. Jer je poslanik sa osrem posebno, znači pažnju, ovdje posvetio namazu. Neka ulema kaže, ovdje je poslanik sa osrem rekao, Allah ispunio njihove kuće i njihove mezare vatrom, kao što su nas za spriječili da kranjamo namaz. Kažu mezare u redu, razumijemo, ali kako kuće Allah ispunio njihove kuće vatrom? Kaže u lema, ovo se mislo Allah ispunio njihove kuće vatrama u smislu dao im tegoban i težak život na omedu njaluku. Iskušao ih svakakvim belajima u njihovim kućama, a nakon toga kada se vrate u kaburu je šta? Opet vatra, ali prava, ali prava vatra. E, salatul usta, srednji namaz. Ovo kad se kaže srednji namaz, ne misli se u stvari baš tako, jer wasat u arapskom je nešto srednje. Kad idete dole na e, hađu, piše el džemaratul usta, srednji džemerati. Tako piše. Ko nije vidio, neka ovdje obavezo vidjeti. Da piše šta? El džemeratul usta. To se mora vidjeti. To je srednji džemerat. No međutim, ovdje el usta znači šta? Najbolji namaz. Ne misli se srednji samo, nego najbolji namaz. Kako kaže uzvišeni Allah Žešanu, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُ شُهَدَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِدًا I tako vas mi učini smo naj vosatan srednjim umetom, to jeste najbolji umet. Pa se ovdje misli, misli je salat, e, salatul usta, misli se na e, salatul fudla, najbolji namaz. Da je to najbolji namaz. Došlo je kod Buhari u njegovom sahihu debu Hureyre radijallahu anu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao Allah te barek tjela trojicu ljudi, tri vrste ljudi, neće na sudnjem dani pogledati kako. Tri vrste ljudi, neće ih pogledati uzvišeni Allah. Prvo čovjek koji se lažno zakune na robi da je kupio po toj toj cijeni, da bi je prodao šta? Povećao. Čovjek dođe, kupuješ od njega robu. Allah, to smo doživljavali. Koliko je, kaže, 5 dinara? Dobro, može li za 3? Kaže, vallahi, vallahi, sam je ja platio 4,5. Vallahi. Ne mogu ispod toga. I ako ostaneš sa njim još 2 minute, dobit za 3 dinara. Kako se možeš za... Ne kaže, možda postoji mogućnost da čovjek želi da proda, da se riješi, ali nije se to jedan put desilo. Valahi, valahi, kaže, pa dobro, spusti na tri dinara, pa spusti, i dobro, hajde, kaže, daj. Znači, da se čovjek kune, Allah najbolje zna da nije iskren u toj zakletvi, kako možeš kupiti za tri dinara, ovaj, za četiri po dinara, prodati za tri dinara. To je znači, takav trgovac je propao u startu, prije što je počeo sa trgovinom. Tako da je čovjek koji se tako... Za... Nemoj reci, ne zanimate koliko je para. Neću ti kazati koliko sam ja, pošto sam ja kupio i tako dalje. No, međutim, nemoj se Nisi dužan da kažeš pošto si je kupio. Ali ne smiješ se zakleti šta da si je kupio po višoj cijeni nego što jesi u stvari. Onda u protivu nemoj spomjeti nikako kupovne cijene ili nabavne cijene. Čovjek znači koji se zakune da bi digao cijenu svoje robi. I čovjek koji se zakune lažnom zakletvom poslije i kindije. Pazite. Čovjek koji se zakune je minun kazibe bade solate asr da se zakune lažnom zakletvom nakon ikindije namaza. I čovjek koji ima vodu na svojoj njivi, svoje zemlje, pa ima višak vode, prelazi i on ne da drugim ljudima te vode. Kao što je bio slučaj između koga? Između Zubeira i onoga Ensarije, kako došlo kod Buharije. Pa je na Zubeiru je bila voda, voda bila mu na njegovoj znači, zemlji, Pa kaže, Zubere kaže, na, natapaj svoju vodu ili napajaj svoju vodu, napa, napajaj svoju zemlju, napajaj svoju zemlju, kad ti preostane daj svome komšiji. daj svome bratu. Pa je rekao ovaj Ensarija, kaže, evo kjan ebne ammetike, ya Rasulullah." je to kaže zato što ti je tečić? A ovaj ashab, pogledajte kako je kad je pitanje stvar Dunjaluka, kako je teška. Pa kaže, zato kaže, s tako njom presudio što je, kaže, tvoj tečić, kaže Zubeire, napajaj, napajaj, napajaj i kad ti pre, pređe višak, ne daj mu, kaže. Eto sada. Pa je Allah žena objavio, fela u ke la minune hatta ju haki muke fima šađara vejnahom. Neće vjerovati tako mi gospodara tvoga, dok te ne uzmu za sudiju u sporovima svojim. Pa je objavljen ta ajet, kaže Zubeir, ne znam da je izbog čega objavljen, nego zbog našeg slučaja. Taj ajet. Moraš te pokoriti sudu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže ovdje i čovjek kome prelije ta voda, a ne daje svome komšiji. Pa će uzvišenje na sudnjem danu kazati, danas ću ti zabraniti moj višak, odnosno moju blagodat i moju dobrotu, kao što si ti zabranio dobrotu drugim ljudima. A nije bila tvoja, nego je bila od mene. Tako i trojici ljudi Allah na sudnjem danu neće ni pogledati. Ko se zakune lažno nakon i kindije namaza. Nakon ovoga hadisa autor je spomenuo hadis koji je sličan, prethodno citiranom po svome kontekstu, samo ga prenosi drugi ashab u njemu kaže, a Nabilah ibn Mas'ud radijallahu anhu قال حدث المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا Od Abdullaha ibn Mas'uda se prenosi da je rekao spriječili su mušici poslanika sallallahu alaihi wasallame da klanja ikindiju dok nije pocrvenilo ili dok nije zašlo sunce. Dok nije pocrvenilo sunce ili nije požutjelo, prostite. Pa je poslanik s.a.v. rekao, spriječiš nas da klanjamo srednji namaz ili najbolji namaz, ikindiju namaz, Allah napunio njihova grla ili njihove utrobe vatrom ili i njihove kaburove. Ili kaže, haša Allahu, haša je isto napunio, ali napunio puno više puno više nego što je riječ meleje. Meleje napuniti obično, ali haša je stvarno da napuni, znači da nakon toga punjenja i više ne treba ništa. Pa je došla znači ovdje kao vid komparacije u rivajetima. O, govorili smo o Abdullah ibn Mas'udu u prethodnim poglavljima. Kažu neki da je ovo oklanjanje ikindije mimo vremena bilo prije propisivanja ajeta u strahu ili namaza u strahu. No međutim, kazali smo da je ova predaja ili da je bitka na Hendeku bila 4. ili 5. godine, a prvi put poslanik sa Osama je kanjao namaz u strahu, bi zate ruha, isto što se desilo 4. ili 5. iđeske godine. Tako da ne možemo 100% tvrditi znači da je bilo, jer ponekad ljudi kada nisu mogućnosti kada se moraju neće imati šta prilike da kanjaju namaz u strahu. Jer namaz u strahu, znači mora jedna skupina da ostane na boji druga ide da klanja. Ovdje je reklo dok nije sunce požutjelo ili pocrvenjelo, To nije suprotno rivajetima, ali jasno se kaže da je klanjao i kidio šta, nakon što je zašlo sunce, ali odgodio do toga vremena. I još dalje, znači, mimo toga. U ome hadisu isto tako dokaz da je srednji ili najbolji namaz šta? I kje nije namaz? Kako je došlo? Isto je u prethom rivajetu i spomenuo se znači 17 mišljenja po ome pitanju. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno dobiti protiv nevjernika sa ovakvim slišim dovama, jer je poslanik sa osvijem dovio, znači, protiv njih. I ome hadisu je dokaz o potvrdi kaburskog azaba. Je tako? O potvrdi kaburskog azaba. I nije suprotno tome kazao niko od sunneta, to samo govore za lutale sekte koje su neprijatelji sunneta da nema kaburskog azaba. I koriste se sa argumentima koji su slabiji od paukove mreže. A ostavljaju vjerodostojne mutevatir hadise od poslanika sa osreme. I čak i ajete iz koji se može zaključiti da ima a, šta kaburski azab. Sve neko spomenuto ajet koji ukazuje za kaburski azab. Uvedite faraonove ljude u en naru ju'radune alejha guduven u ašija. O jeome tekumu sa'a edhilu ale firaune ešeddel azab. Oni se podvrgavaju kazni ujutro i na večer. Ha, ujutro i na večer podvrgavaju se kazni vatre. Vatrom i vi kaže oni. A onoga dana kada nastupi sudnji dan, reći će se uvedite ih u štap u najteži azab. Ovdje podvrgavaju se ujutro i naveče čemu? U kaburu, na ovome svijetu. Jer koliko će sudnji dan trajati dugo? Znači nema čega, jutro i naveče. Nego jutro naveče je ovdje, na ovome svijetu. Mi imamo jutro i večer. Jutro i večer. Tako da znači, ajet jasno ukazuje da ima burski, kaburski azab. Ali šta oni kažu, koji kažu da nema kaburskog azab? Znate šta koji se kao dokaz? Koriste ajet iz sure Jasin, kalu ja vajlena men ba'asena min markadina. Ba Kaže, teško nam se, ko nas je to poslao iz naših mezara? Kažu, vidite da oni kažu, ko nas je poslao iz naših mezara? Oni nisu znali ništa o mezarima. Ništa se nije dešavalo, pa onda kad su proživljeni, kaže, ko nas je poslao? Argument koji ne mora uopće, kako kažu učenjaci, za ne, mora, za, mo, za ne može biti da će Alažanu prije sudnjeg dana na određeno vrijeme obustaviti svima kaznu Azavsku. Može li? Može. Pa nakon toga će biti šta? Poslani. Ne znam kad kažu, teško nam se kone se posla iz naših mezara. Šta je u tome čudno? Možda on mislio da će biti tu kažnjavan i da nikada neće biti šta? Proživljen. Nije to argument. Pa se uhode za taj argument i na jednom od izložbi, na jednom od izložbi knjiga u jednoj od islamskih zem, muslimanskih zemalja, knjiga koja je najviše prodana, najveću je prođu imala knjiga koja je bila pod naslovom bajka koja se zove Kaburski azab. To je došao jedan Ahmek koji je napisao knjigu bajka koja zove kaburski azab. A mu hadisi od poslanika sa osrme imaju o kaburskom azabu. Čak su i jevreji vjerovali u kaburski azab i druge vjere vjeruju kako došlo do dostojim hadisima da su oni govorili da, da će ljudi imati kaburski azab. A oni koji se pripisuju ome umetu i sunetu poslanika sa osrme kažu nema kaburskog azaba. Tako da je kaburski azab istina i hak ne poriče kaburski azab osim čovjek koji je zalutao I kaburski azab se dešava na dušu i na tijelo. Kaburski azab biva na tijelo i na dušu. Istovremeno, nije samo na dušu, kao što neki misle. I jedno i drugo. Kako ćemo to zaključiti iz ovoga hadisa? Hm? U hadisu živi bil. Poslanik zlo kaže, Allah napunio njihove utrobe i njihove grla njihova napunio vatrom, Znači, tijela tu, a ne duša, nego vidi da, da kažnja bila, kazna bila sasuta na tijelo i na dušu i stvarno napunio nije ova tijela, jer govori se o čemu? Tijelo, to je to, mene Allahu eđuafehum. Džouf je ovo, eh, unutra, znači što se ilazi iz grla dole. To je napunio, znači vatrom. E u tome je dokaz da kazna bila šta na tijelo i na dušu. To je sad Isa se tako, jeli, zaključiva. Ovdje je kazao u jednoj predaji, mele Allahu ili haša Allahu napunio mele ili haša napunio znači sa silinom. Zato što je Ibn Mesud je spomenuo dva rivajeta zbog čega? Zato što imaju različita značenja. Jer je drugo haša Allahu žešća dova nego prva. Pa je Abdullah Ibn Mesud htio kazati subhanallah i pogledajte praći ovdje preciznosti kako poslanik sa Osaleme kako je njegov sunet do, naš, do nas prenešen. Ne znam tačno, isto je značenje u principu, jel? u globalu je jedno značenje. Bilo ovo ili ono neće promijeniti smisao. Ali ne, Ashab kaže, ja ću prenijeti kao što sam čuo. Zato kaže poslanik sa osvrnom hadisu, Allah se smilovao čovjeku koji čuje od mene hadis, pa ga prenese onako kao što ga je čuo. Nadbar Allahu imran, semija mi, minni hadisen, fabellagahu kema semijahu, farubbe mubelligin, evo amin samija. Allah se smilovao čovjeku koji čuje od mene hadis, pa ga prenese kao što ga je čuo. Možda onaj kome ga je prenio da ga bolje razumije od onoga koji ga prenosi. Čovjek prenosi hadis i ne razumije. Ili prenosi dva hadisa koji su prividno šta? Kontradiktorni. I ne razumije. Tvoja dužnost da prenese što učinjacima nakon tebe. I ljudima, generacijama koje dolaze nakon tebe. Ako ti nisi razumio, možda će drugi neko doći i kazati šta? Ja sam to razumio kako ide. Kao kaže Ibn Huzeime, nemaju dva hadisa, spominje imam uh, eh, sujuti u svome dijelu Tadribu Rawi, da Ibn Huzeime rekao, Ebu Bekri Ibn Huzeime poznati sručnjak hadisa, da je rekao, nemaju dva hadisa poslanika za osaneme vjerodostojna da se kose i da su kontradiktorna, to je nemoguće. Kaže, ko nađe dva hadisa da su takva, nek mi dođe, kaže da mu i pomirim. Da mu pokažem kako se hadise razumijevaju. Nek su ispravna dva hadisa, ne mogu biti kontradiktorna nikako. Ali čovjeku su možda kontradiktorna, ti je prenesi drugima, Ibn Huzeime je živio u četvrtom hiđarskom stoljeću. Pa je razumio možda ono što nisu neki razumijeli u drugom. Zato kaže poslanik možda onaj kome prenosiš da će bolje razumjeti od tebe koji si, koji si trenio. I došlo je znači u predaj kod Ibn Hibana i drugi i nije klanjao ikindiju dok nije zašlo šta? Sunce. Pa je jasno da je ovdje bilo zašlo znači sunce kada je klanjao ikindiju. Ovdje je jedna korist, a to je da Allah te barake nije nikome zaustavio sunce osim kome? Kome je uzvišen Allah zaustavio sunce da ne zađe? Juša. Juša ibn Nun. Ko je Juša ibn Nun? Dječak koji je bio sa Musaom Alisama. Kad su išli kod koga? Kod Hadira. Kod Hidra ili Hadira. To je Juša. Njemu je zaustavljeno sunce kad je krenuo prema Bejtul Maktisu. Kaže, tebi je naređeno, a imeni naređeno, kaže, Allah zaustavio. Zaustavi sunce. Pa je zaustavio Allah te barak sunce. Kaže se, da je Juša ibn Nun nakon Musa a.s. preuzeo tu ulogu širenja vjere, čak neki spominju da je bio poslanik nakon toga. Uglavnom, to je došlo kod Buhari i kod muslima i navodi se u drugim verzijama da mu je Allah tebali tala zaustavio sunce. Bineš imam El Džavzakani u svome dijelu El Ebatil Ol Menakir ovako predaju, poslušajte. U njemu stoji da je Esma bintu Umeis kazala Bio je poslanik sa osreme jednog dana kod Alije u kući i primao je objavu. I nije klanjao i kindije sve dok sunce nije zašlo. Pa je upitao Alije, kaže Alija, jel vam miriše ova predaja odakle dolazi? Kaže, Alija, jesi li klanjao i kindiju? Kaže, nisam Allaho poslanič. Pa je digao sve ruku, kaže, Allahu dragi, Alija je bio u pokornosti tebi tvome poslaniku. Pa gospodaro moj, zaustavi sunce, vrati sunce vrati sunce. Pa kaže Esma, vidjeli smo da je sunce zašlo, pa je ponovo izišlo. Je zašlo i ponovo izišlo. Ovaj hadis, koga spomnio imam El Džozakani, ima poremećene lance prenosilaca. I sunce je zaustavljeno Ali, a nije poslaniku sa osam. Zar nije Allaho poslanik bolje od Ali? Zar nije Ebu Bekr bolje od Ali? Zar nije Omer bolje od Ali? Zar nije Osman bolje od Pa njima nije zaustavljeno sunce, a zaustavljeno kome? Ali. To je sa logičke strane. Kaže imam Tahavija, imam El Bejheki. Ubrojali su ovaj hadis kao muđize poslanika. Hadis pomenuli. Kaže, i kažu da je ovaj hadis vjerodostojen. Da je ovaj hadis vjerodostojen. Kaže, imam Ibnu Džauzi, i Ibnu Tejmije, imam Ahmed, i Zehebi, Ibnu Kajim, Ibnu Kesir, i Šeh Albani, drugi da je hadis lažan. Da je hadis lažan. I kaže, imam kaže šehu sami da im je poslušajte što kaže. Kaže, spomenuo je Tahavija još neki učenjaci Kadi i Jad, da je ovaj hadis od muđiza poslanika sallallahu alaihi vseleme. No međutim, kaže, hadijski eksperti koji poznaju nauku hadisa, kaže, odgovorno tvrde da je ovaj hadis kedibun maudu, da je lažan, apokrifan, izmišljen na poslanika sallallahu alaihi vseleme. Izmišljen na Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Kaže imame zahebi, u svom dijelu Tertibul Mauduat. Ibnul Džewzi ima svoje dijelo koje je zove Mauduat, lažni hadis. Šeh Albani kaže u njegovo vrijeme kada je on bio mlad, kada je dolazio u džamiju, u Dimašku, imam bi sa Mimbara govorio određenu stvar i navodio bi dokaz i kaže ovaj hadis sam uzeo kod Ibnul Džewzija iz El Mauduat, iz njegovih lažnih hadisa, apokrifni. A niko ne zna šta, šta je to El Mauduat, niko ljudi ne zna. Ne zna taj termin, da su to lažni hadisi. I on dokazuje, nisu ljudi poznavali opće. Pa je šeh svojim trudom i Allahom voljom oživio jednu nauku koja je bila u to vrijeme skoro pa potpuno zamrla. Oživio jednu nauku koja je danas i takako znači, ovaj, pazi se je to, a to je ispitivanje lanaca prenosilaca. I odakle se prenose predaje. Pa Ibn Uđeozi ima prede, dijelo koje zove Al-Meuduat, štampano je danas u četiri toma. A imam Zehebi ima dijelo koje se zove Tertibul Meuduat, koji je poredao te hadise u jednom tomu. Pa kaže u tome svome Tadim ibn Mudat kada je spomenuo ovaj hadis kaže Esanidu hadisi reddi šemsi li alim saqifatu saqifatun lejset bi sahija. Što se tiče hadisa kaže da je Allah vratio sunce ali ti lanci prenosilata su kaže ništavni i nisu vjerodostojni. Imam Ezehebi. Neki kažu koji hoće da odgovore kaže nije se sunce vratilo zbog Alije nego zbog koga? Zbog dove Zbog bereketa dove poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaže Ahmed ibn Salih al Misri, kaže, ne treba niko, a da ne zapamti hadis Esme bint Meis, ili to, kaže, dokaz do buvata. I kažemo, ne treba niko pamti hadis Esme, osim da zna da je šta. Da je lažan. Da je lažan, jer poslanik sa osvrme imao preko 1200 svojih mudžiza kako kaže Ibn Neovi. 1200 mudžiza ima. Neka je stotinu tih muđiza vjerodostojno, to je dovoljno. Ne moramo posljedati za lažnim hadisima. Allahu Teala alam. وصلى اللهم على نبينا محمد عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان عجبا عجبت Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kelser-linz.com واحد فقليلها وكثيرها سيهاني فإلى متى كلفي بما لو كنت تحت الأرض ثم رزقته لأتاني أبغي الكثير إلى الكثير مضاعفا ولو اقتصرت على القليل كفاني